la antiqua mondo havis siain sep mirajoin. banská Šťavnica en Slovakio havas plida ili, kvankam laŭvere dirite, či tiuj mirajoj havas šťavnicain diametroin kaj šťavnican kolorážon. Tamen sen konatidžo kun ili la vizitanto de la urbo ion perdus. La urbo banská Ŝtjavnica iam de la antiquae tempoi estis ligita cun min exploatado, mineioi cae multnombrai ricei troveioi de valorai metalloi. Neniu plu giuste memoris, ciam tio cio precise comencigis, sed prela la lacertoi, ciui dotis la urbon vanska stiavnica per gia ricezzo, cae sen morta gloro, parolis inter si jam la malgrandai infanoi cae montradis al la urba blazono cie sub la suno brilis du unu ora cae unu argenta. Laudire estis tio tiu paštisto, ciu ilin ciel la unua equidis sur la mont de clivo brili, eble pli ol la suno brilas sur la cielo tiele iam de la tempo nememorebla parolis antaula egdormicio la patrinoi al siei infanoi la fabelon pri la lacertoi de banska šťavnica. Tiu okazintajo, iu plene šanžis la vivon de la regiono, sub la montopinto sitno, laudire okazis antau longa, tre longa tempo, kiam la regiono estis covrita plei parte nur per la densai arbaroi, inter ciui casciadis sin negrandai herbeioi, cae nur tie, cae tie vesice sin levigis cielen la fumo, el la forgesita dom gruppo. Cie circaue regis tranquilo de la netuscita peisaggio. Giuste mese de tia vivis la pastisto Iano. Iun tagon li de nove elpelis la brutaron al la pasteio. Survoje li elprenis el la cemisfono la faifilon, cae comencis per lertai fingroi preludi. Cae ciam li iam estis alte surdeclive, cae malproxime de sia de nasca dom gruppo, li haltis circa rigardante la ravan peisagion li giuis la agrablan sun plenan tagon, cae lia ludo altiris ancau la malgrandain arbarain enlogiantoin. Li sirigis sur la rocon, cae alrigardis la bestetoin. Sed subite, cion li ne vidas, sur la granda roco proxime de li, sun varmigas la lacertoi. Sed kiel strangai, tiain li ancora neniam antaue vidis. Du el ili brilas per iu stranga lumo, quasau ili estus el argento, au el oro forgitai. Miras Jano, kaj volas ilin de pli proxime al rigardi, set ili ek, kaj kašis sin sub la Ho, gi estis rokego, sed scivolemo ne lasis la tranquila do post suffice longa momento li gin pene malfacile for rulis. Ec mem li nesciis, ciel bone li faris, car tio, cion li equidis sub la rocego, changis la historion de tiuci regiono. Bulo de oro, grandega, ciel ciappelo, silente cascigis sub la rocego. La pastisto oculumegas, pinchas sia in vangoin, pied batas sian maleolon, chutio tio shainas al li, au li sed facte ne, ne shainas tio al li, la lacertoi devis tusci gin, cae tiel sin per la ora pulvoro polvumi opinia siano. Estis ja da gioio en la animo de la pastisto, quiu jam ne povis gis attendi la momenton ciam li sian historion povos disraconti al ciui circaue. La famo pre lia trovitajo disvastigiadis vent rapide, cae tial comensis de ciui flancoi homoi al curigi. Ili enfosigis en la teron, piocis shactoin, pli poste ec estis apude completai mineioi cae setleioi. Oni construis belegain domoin, pregeioin, lerneioin, cae lasis ec esti la urbon caurantan en tiu valo, sed gloran la urbon kiu portas sian fieran nomon Banska Štjavnica.